السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجمعنا على الإيمان ووفقنا للإحسان اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين tuendelea na tafsiri ya suratul kafi ambayo leo tuko aya ya sitini na sita aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema qala lahu Musa هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هي له ni al-Khidri Nabii Musa alayhi salam amwambia al-Khidri na hii ni bidaya ya muhawara ya conversation itakayotokea baina nabi Musa alayhi salam na al-Khidri qala lahu Musa hal attabi'uka hii istifham hii hal hapa imetumika katika ardhi kwa karina kwa istifhamu hii an amali nafsi almustafhimi Nabi Musa alayhi salam aomba Al-Khidri amruhusu asuhubiane naye kwa swala hili la muhusu yeye Nabi Musa alayhi salam hal attabi'uka hapa itiba imetumika kwa majazi fil musahabati suhubiane na wewe kama katika kauli yake Allah Ta'ala surati al-an'am aya 116 iyattabi'una illa dhann katika masala ya aqida Mungu akemea wanaofuata dhana kwa sababu itikadi ni msingi wa imani lazima ijengwe kwa ilmu na yaqini hapa itiba katika hal attabi'uka ni almusahaba je utaniruhusu nisuhubiane na wewe nifuatane na wewe hapa kana kwamba nabi Musa alayhi salam yuallimuna adabu talaqi ilma nabi Musa atufunza sisi adabu ya kutafuta elimu na kupata elimu leo yasikitisha mpaka marakiz ya taalimi ya Kiislamu imepoteza ile adab na inzibati ya Kiislamu ndiyo hatukatai katika masala ya wasai na uslubu tuweze tukatumia za kileo za kimagharibi lakini msingi wa ile adabu iwe ile ile ya Kiislamu kwa hivyo Nabii Musa alayhi salam pili atufunza adabu tilmidhi ma'a muallimihi adabu ya mwanafunzi kwa mwalimu wake na mwanafunzi huyu nani tumeeleza wiki iliyopita ni nabii Musa alayhi salam ni ulul azmi min rusuli ni Allah ana miujiza lakini ingalia tawadhu na unyenyekevu mbele ya al-Khidri ambaye ni mwalimu wake yeye ana haja na ile elimu amuomba ruksa hal attabi'uka angalia ibara yenyewe je utaniruhusu nisuhubiane na wewe pamoja na kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amarahu an yattabi'a al-khidra Mungu ndo nenda mahali fulani kuna mja wangu aliyemjuzi zaidi kuliko wewe nenda ukasuhubiane naye upate elimu nabi Musa kumwambia Al-Khidri Inna Allaha amarani an attabi'uka mimi na amri kutoka juu. Mungu aniamrisha nikufuate nipate elimu. Angalia adabu. Bal talattafa ma'ahu wastasmahahu bihadha al-uslub. Kwa upole akamuomba ruksa utaniruhusu nisuhubiane na wewe Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu asema ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil-ilmi as-sakinata wal wa tawadhu liman ta'allamuna minhu ta'allamu al jifunzeni elimu na mujifunze kuwa hii elimu ina utaratibu ina upole usijue tu elimu bimaana ujue pia na adabu za elimu na muwe ni wanyenyekevu kwa wale munaosoma kwa wao قال له موسى هل اتبعك masahaba radhiallahu anhum walifunzwa wale waliokaa na mtume Madina adabu ya kutafuta elimu na kuomba elimu mfano ni hadithi iliyopokewa na Malik an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا بوomba elimu هل تستطيع أن تري أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا je waweza na kuomba je waweza kunionyesha mimi namna mtume alivyokuwa akitawadha sallallahu alaihi wasallam فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء sema ndio fadaa bi wavu kuna wudhu na kuna wavu wudhu ni kile kitendo cha kutawadha wavu ni maji ya kutawadhia fadaa bi na inakaomba maji ya kutawadhia faafragha ala dayhi faghasala yadayhi akaanza ile kuanzia kuosha vitengele akamuonesha lakini muhimu hapa ngalili ile adabu ya kutafuta elimu na kuomba elimu قال له Musa هل اتبعك على an تعلمني مما علمت rushda على hii imetumika katika maana ya sharti naomba nifuatane na yeye nisuhubiane na wewe kwa sharti unifunze elimu uliyofunzwa na Mwenyezi Mungu ya uongofu na hii mfano wake kama mfano wa yule mwanamke aliotakwa na sahaba yule sahaba akawa hana kitu mtume kama basi mahari yake itakuwa kwa kuoza mahari yake umsomeshe Qur'ani kwa hivyo yajuzu kufanya akdi juu ya kutafuta elimu na kupata elimu kwa hivyo hapa ala kwa maana ya sharti rushda yasomwa rashada pia yote kwa maana moja kama kalujmi walajami na rushdu alwuqufu ala alkhairi wa isabatu sawab kupata lile la sawa na kuwa katika msimamo wa khairi maana ya hii hal tabiuka ala an tuallimani rushdan mimma ulimta Nabi Musa alayhi salam atafuta elimu kwa al-Khidri elimu ambayo ni ilmu nafi' hii ni elimu ya uongofu huendi kwenye mahali ukatafuta mabaya elimu ambayo yenye manufaa tofauti na elimu ambaye haifai humuadhibu yule anaitafuta na elimu hii la yataallaqu bitashri'i haina alaka na elimu ya sheria kwa sababu nabii Musa alayhi salam ni nabii ni rasul aliyetumilizwa kwa banu israil na alishikishiwa Taurati Taurati ina sheria sheria hii ndiyo ya kutumika na banu israil kwa hivyo yeye hatafuti elimu ya tashrii' kwa sababu ile ikimjia kwa wahyi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye ndiye aliyokalifishwa kuibalighisha na kuitekeleza elimu hii ni nyingine na hii haiambatani na risala kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipoguria Madina economy ama uchumi wa Madina zaidi ni ukulima tofauti na maka makureisho kuwafanyi biashara liila fi quraish ila fihim rihlata shitai wakinunua na wakifanya biashara Sham na Yaman msimu wa hija maka yabadilika ya wa international market hata mtume swalla wasallam alikwenda na ammi yake wapi ashab na mali ya nani ya bi khadija kwa hivyo ujuzi wake katika uchumi ni biashara akienda Madina Madina ni watu wa kulima na kuna kitu cha taabir an-nakhl tende zikianza kuota huozeshwa hana experience ile ndo hadithi iliyopokewa na Muslim an Anas bin Malik radhiallahu anhu mtume akawaambia antum a'lamu bi amri dunyakum ni wajuzi na mambo ya dunia yenu mambo haya ni mambo ya madania sayansi teknolojia kutengeneza gari kutengeneza ndege kufanya mambo mengine ya uvumbuzi na haya ni mambo ambayo ni ya kimadania sheria imetoa ruksa kwa wanadamu na wajuzi katika hali kama hii kuitafuta qala lahu Musa hal tattabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda nabi Musa alayhi salam amuomba ruksa al-Khidri afuatane naye ili amfunze elimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomfundisha elimu ya uongofu qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra nimesema ayalotangulia imeanza muhawara mazungumzo conversation between nabii Musa na Al-Khidri nabii Musa ameomba atukuliwe kwenye safari ya elimu Al-Khidri yamjibu innaka lan tastati'a ma'iya sabra hakika wewe ewe Musa hutaweza kusubiri kufuatana na mimi hii jumla kuna inna na kuna lan zote hizi za kutia mkazo ile kaf ni kaf ya khitab hakika wewe hakika kutia mkazo inna katika at-ta'kid lan ni harfu nafyin wa nasbin hutaweza Nabi Musa jitolea ataka elimu hiyo atakafuatana na yeye huyu hakikisha we huwezi huwezi kukubali yale ambayo utakayoyaona kwangu mimi katika safari hii bimaana dhahiri yake ni munkar lakini batini yake ni maarufu na Musa alayhi salam ni mtume na mitume jukumu lao ni kutekeleza ahkam ala dhahir na akajua wazi yale atakayoona atajaribu kuhukumu na sheria aliofikishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Taurati kwa hivyo innaka lan tastati'a ma'iya sabra hii ni tahdhir warning kabla hawajaanza safari yeye amemwomba tu na hii pia ni dalili mwalimu aweza kukataa kumsomesha mwanafunzi fani fulani au kitabu fulani ah labda kitabu hichi wewe hujafika anza hichi ndio utaelewa hichi tuelewane mwalimu aweza kukataa si stage yako kwa hivyo hii ni tahdhir na tanbih ala ma tastaqbiluhu minhu kwa yale ambayo wayatarajia kupambana nayo katika hii safari inaokuja innaka lan tastati'a ma'iya sabra nasema ni tahdhir wala si khabar angekuwa ankataa asingempa ruksa nabii Musa alayhi salam kufanya murajaa kwa kumwambia satajiduni insha Allahu sabira angekuwa shafunga maana mistaki uende na mimi lakini hii ni tahdhir ampa warning kwa wewe wataka kwenda na mimi amtayarisha ya leo utakayoyaona ni mazito qala innaka lan tastati'a ma'iya hii ni imaun ila annahu yajidu min a'malihi ma la yajidu mithlahu ma'a ghairihi kwa haya atakayoyaona nabii Musa alayhi salam kwa al-Khidri hatayaona kwa mtu mwingine yoyote ila yeye kwa hivyo hii ni very special unique experience huipati kokote kule ila kwake yeye qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wewe hutoweza ukisubiana na mimi hutoweza kusubiri kwa hivyo azidisha taakid umumu sabri almanfi na hii sabra iko kwa nakira kuonesha huwezi aslan kusubiri hata kama utataka hata katika mwanzo wa safari utaonesha raghba wewe wataka kusubiri lakini hutoweza kusubiri kwa nini kwa sababu muamala wa alkhidri na vitu ni muamala tofauti na asokuwa yeye yeye aangalia vitu fil umq deep yeye angalia undani tena aangalia natija yake ya mustakbal kwa nini ankokoa lile jahazi akalitoboa kwa nini kwa sababu kule mbele kuna malik yakhudhu kulla safinatin kwa hivyo yeye aangalia future tofauti na yule ambaye aangalia mambo juu juu naangalia hapa ukiangalia hapo utahukumu kwa current action yeye la yeye kwa future pili yeye haangalii bidaya yeye angalia nihaya tatu hali hii ni tofauti ya masafa yule anayeona karibu ni tofauti na yule anayeona kwa mbali kwa masafa yao mpaka ipite time pale hutoona pale hutotambua pale hutojua mpaka ipite masafa ya wakati ndiyo yale mambo yaingie kwenye akili yako wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra na vipi utasubiri juu ya jambo usilolijua undani wake hii kaifa lilistifham alinkari fi maana nafi kawaida kaifa kaifa haluka vipi hali yako lakini kaifa hii hii vipi hii ya kukanusha ai wa anta la tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra we hutoweza kusubiri kwa jambo ambalo usilojua undani wake ma lam tuhit al-ihata majazun fi tamakuni tashbihan liquwwati tamakkuni al-ittisafi al-ihata ni mtu kilugha kulizingira jambo na kulitambua ama hapa imetumika kilugha kimajazi khubra al-khubru al-ilmu bi kujua kitu walkhabiru bilumuri huwa bi bikhafayaha wa bima yahtaju ila aliikhtibari mina alkhabiri mjuzi wa mambo ni yule anayejua yanayofitamana ah, fulani bana mimi ni mjuzi namjua naye bi maana najua undani usimone hivi mfakazi unakofia ndio hii ma lam tuhit bihi khubra na hii ndio illa illa sababu ya yeye kutosubiri nini hajuu ndani wake alkhidri amtayarisha huyu mwanafunzi amtayarisha kiakili kwa yale utakayoyaona fihi inhirafan anil mawazin allati tazinu biha al-umur ile mizani alozoea nabi Musa alayhi salam kupimia nayo mambo ni mizani ya sheria lakini al-Khidri hatumii msingi huu mfano alimwona kijana akafanya nini kisheria hii nini kosa unaua lakini yeye hatumii mizani hiyo tumesema yeye angalia deep angalia future future mtu atakuwa nini atakuwa sababu ya kupotea kwa nani kwa hivyo hii mizani hii kaida ye haitumii kama leo Muislamu anavyofikiri anavolenga anavopima tofauti na soko Muislamu Muislamu kipima jamu apimba halali haramu halali fanya haramu lengo la kufanya mambo ni kutaka radhi za nani tofauti na soko muislamu asoko muislamu anataka kujistarehesha asoko muislamu ajali maslahi halali haramu aibe au zebrauni ale riba bora yeye apate maslahi yake wewe hii tofauti ndio hali hii humfanya mwanadamu akiona mambo yafanywa pasina msingi na mizani aloizoea yeye humfanya mwanadamu kuuliza maswali ili ajue kwa nini na mwanadamu ameumbwa kilugha kiarabu ni fudhuli bimaana taka kuujiza kujua imma akinai au aulize swali la ihtijaji la kukanusha la kukemea hii ndio nature ya mwanadamu pakifanywa mambo kiolela olela hutoka hapo kwa nyamani eh wewe mbona unafanya hivi aingie mtu atakukidhi haja yake hapa tutakubali eh mbona fanya hivi hii ndio maumbile ya mwanadamu na hii ndio al-Khidri amwambia Nabii Musa alayhi salam wewe hutoweza qala satajiduni insha Allahu sabiran wala a'si laka amra qala satajiduni hisin ni harfu ya tanfis Nabii Musa alayhi salam amwambia Al-Khidri satajiduni utanikuta hivi karibuni insha Allah hii yuallik ala mashi'ati Allah insha Allah na hii taaliki ni isti'anan bihi ni kutaka msaada wa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu ikiwa mambo ni haya unavoniambia wewe sitoweza kusubiri basi inshallah utanikuta mwenye kusubiri inshallah maana Mwenyezi Mungu atanisaidia niwe ni mwenye kusubiri sabiran subra hapa imetumika kwa maana asiye yuthiru aljazaa au adh min ta'bi fil mutaba'ati asiwe ni mwenye kukemea asiwe ni mwenye kuuliza asichoke na challenge katika safari hii nzito kati ya nabii Musa alayhi salam na al-Khidri satajiduni insha Allah sabiran hii insha Allah pia ni istithna ni kama mtu akwambia sisi bado tunataka kununua kitu fulani au project fulani tutakuifanya sema inshallah tutafanya hujui utaweza huwezi kwa sababu hili ni jambo la mustakbali kwa hivyo hii inshallah ni istisna je itakuwa vipi hali yangu katika mustakbal inshallah nitaweza lakini hakuna jazm kwa ah, nitaweza tu mimi wajuaje atakushinda wala aasi laka amra ay qad azamtu nafsi ta'atuka wala ukhalifuka fima ta'mur mimi nimejifunga na wewe nitasuhubiana na wewe tena nitakuwa na discipline uitakayo wewe ile sharti aloiweka yeye wala sitokhalifu amri yako hapa asbaha almutaallimu ma'mur yule mwanafunzi ambaye ni nani Nabii Musa alayhisalam amekuwa sasa ni maamur mwenye kupokea amri na maagizo kutoka kwa nani? Kwa Al-Khidri. Na hivi ndivyo yafaa iwe baina ya talib ilmi na muallim na subra katika kutafuta elimu hii subra ni muhimu kuna mashaka kuna tabu lazima usubiri lakini katika kusubiri kuna malipo makubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abu Daudi na Tirmidhi na Ibn Majah iliyosahihishwa na Ibn Hibban kutoka kwa Bidardai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman man salaka tariqan atakayefuata njia yaltamisu fihi ilman ya kutafuta elimu kwa hivyo kutafuta elimu ni safari ni jani na itaka time kama tulivyoeleza na safari yote inapanda shuka zake ina shida zake ina tabu zake ukasubiri sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna kwa elimu hiyo Mwenyezi Mungu humsahilishia yeye njia ya kufika wapi peponi kwa sababu hawawi sawa anaifanya ibada kwa ilmu na yule anayejifanyia kiholela holela ndio Mwenyezi Mungu anasema fa'lam annahu la ilaha illa na ilmu hii ni ilmu hal ni fardhu aini uwe nayo kabla huja swali lazima ujue sharuti za swala lazima ujue nguzo za swala ukizijua ukiswali swala yako ina uzito kuliko yule asozijua sharuti wala nguzo za swala malipo yake ya pili wa innal malaikata latadau ajnihataha litalibil ilmi ridan bima yasna na malaika wema wa rahma hutanda mbawa zao muradi wake huwafinika kwa rahma wanaotafuta elimu kwa kuwa wameridhika na ile wanayoyafanya nao ni kutafuta elimu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardh hatta alhitanu fil ma'i msomi na anayeshughulika na elimu huombewa maghfira na kila kilichoko mbinguni na ardhini mpaka samaki baharini uombe istighfari na wangapi wewe kwa dakika chache za kutafuta elimu katika siku yako wa fadlu alimu ala al ka fadli alqamari ala sairil kawakib mtume tupigie mfano fadla za alim kwa asiyekuwa na elimu ni kama mwezi na nyota nyingine ile nuru nuru ya mwezi ni kubwa nyota mwangaza wake ni mdogo ndo tofauti ya alim na ambaye si alim wa inna ulamaa warathu anbiya na maulama ni warithi wa mitume mitume lam yuwarithu dinar wa dirhaman mitume hawakurithisha watu dinari wala dirham dinari ni gold coin dirham silver coin inama warafu ilma na hii ndiyo hasa kwa watoto wa mtume Mtume salama alipokufa Bi Fatima hakumrithi babake tofauti na wasokuwa wao yusikumullahu fi auladikum lidhakari akifa baba watoto wamrithi nani lakini mitume hawarithi to Bi Fatima hakumrithi babake kwa sababu ya hukumu speciali khasa kwake yeye inma warathu alilma wamirithisha elimu faman akhadhahu akhadhahu bihadhin wafir qala fa in ittaba'ani fa in ittaba'tani fala tas'alni عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا الخضر أمبي نبي موسى عليه السلام فإن اتبعتني هي فاء نفاء التفريع نبي موسى عليه السلام ametoa ahadi tutajiduni insha Allah sabiran wala asi laka utanikuta insha Allah Mungu akipenda ni mwenye kusubiri wala sitakuasi sitakwenda kinyume na amri yako yoyote basi faini tabatani ukinifuata فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا اي كشرتي سasa فلا تسالني هلا نناهيا فلا تسالني هفا ni jawabu ya sharti sharti nini nahia fala tasalni usiniulize na si twajua kama alivyosema mtume sala sallam baada maswahaba waliokwenda vitani kwenye kikosi mmoja wao akapasuliwa kitwa akawa na jeraha liko wazi usiku wake akaota ndoto akapata janaba akawauliza jamaa zake hal tajiduna li ruksatan fi tayammum je mimi nina ruksa kutayamam wakamwambia la wewe oga akaoga yale maji yakaingia kamdhuru akafa mtume akawa mkali akasema kataluhu qatalahumullah wamemua kweli ajali yake lakini wamemdhuru kisha akasema ala saalu idh lam ya'lamu kwa nini hawakuuliza walipojijua hawajui inama shifaul ai as-su'al dawa ya ujinga nini kuuliza lakini muulize nani fasalu ahla dhikri kisha mtume akawafunza wanjefunga kisha akatayammum kwa nao ruksa kwa sababu moja ya sababu za tayamum ni fukudani alma kukosa maji na kuchelea madhara ukitumia maji maji yako lakini waogopa nini madhara lakini hapa akaambia wewe usiulize tuelewani ndoone kuwa mambo haya mambo ya kiajabu safari hii safari ya kiajabu na mwalimu huu mwalimu wa kiajabu fala tasalni usiniulize na yale aliyoyaona mambo ya kiajabu lakini ambaye wewe usiulize bwana fala tasalni hapa kuna mulahadha katika haya masala ya kuuliza kuna masala si ya kuuliza bimaana yule muulizaji amekusudia mabaya banu israeli wameidhbahu bakara chinjeni ng'ombe wakauliza maswali mingi kazi gani rangi gani mambo mingi haya maswali yalikuwa kusikwa nia nzuri lakini wamchallenge nani fashaddadu fashuddidu Mungu kila wakiuliza akawa awapeleka kwenye ng'ombe naui farid tabu kupatikana kwa sababu nia yao ilikuwa nia mbaya pili katika kuulizwa maswali ni muhimu anayeulizwa apewe sura kamili muhimu ili akikujibu akujibu kisawa hasa mtu aniulize mimi kunwa himaji ni halali au haramu tajibu nini halali sawa na Mungu amjazi khair aliyoleta haya maji lakini iwe Mungu asijalie maji haya yanaibiwa je kunwa maji haya itakuwa halali haramu itakuwa haramu nafsi swali na nafsi shei lakini kuna maaluma infitika hukuambiwa jawabu itabadilika hiyo ni muhimu sana katika masala ya maswali na maswali njia moja kupata elimu maswali ni njia moja ya kupata elimu na katika hadithi mashuhuri ya Jibril alayhi salam alikuja kwa Mtume swalla sallam ankana masahaba zake kwa umbile la kibinadamu shadidu sawadi sha'ri sadidu bayadhi thiyabi la yura minhu atharu safari wala ya'rifuhu minna ahad hii mukaddima ya mtu stranger nyele zake nyeusi sana nguo zake nyeupe sana hana athari za safari mpaka tuseme ni msafiri wala hakuna mjuae kati sisi akamuuliza mtume nini uislamu nini imani nini ihsani kiyama lini hii ni session ya question and answer maswali na jawabu kani Jibril alayhi salam hajui yajua lakini amekusudia kuwafahamisha na kuwaelimisha wale maswahaba waliomzunguka mtume sallallahu alayhi wasallam nini uislamu mtume kawa wajibu mtume kawa wajibu lakini kwanza mata saa swali moja hiyo mtume kama mal mas'ulu anha bi'alama hakuna angalia sallam hakujua yule mwenye kuuliza kuwa ni mjuzi wa jambo hili kuliko mwenye kuuliza kwa sababu Jibril alayhi ni malakun muqarrab arruhul amin ndio kiongozi wa malaika kwa daraja angalia hili swala mata saa ajabedui kwa mtume sallallahu amemata saa kiyama lini swali mtume muuliza madha a'adatta laha yuliza kiyama lakini umeandaa yapi kwa kiyama swala hilo la kiyama likuta maswahaba wa discuss kuhusu kiyama mtume alipotokeza awambia hakitotokea kiyama mpaka muone alama kumi akazieleza zile jua litoke kutoka ya yajuja maajuja moshi daba khasfun fil mashriq khasfun min maghrib khasfun fil maghrib tofauti yao na ule bedui Mtume sallam alimjua huyu bedui hana amali ya kutosha na akili yake haiwezi kubeba akamregesha kwa lile ambalo ana haja nalo yeye kwake yeye swali ni hilo hilo moja anamjibu Jibril tofauti anamjibu Bedul tofauti amemjibu masahaba tofauti masahaba wanao amali masahaba watatunukulia sisi ile habari kuhusu ashratu saa alama za kiyama alkubra swali ni moja lakini jawabu zikawa ni tofauti kwa muhimu sana pia kuangaliwa anayeuliza aja mtu kwa mtume sallallahu sallam wasallam ambe ausini nipe usia la taghdhab taghdab mawili la usipandwe na hasira wasia huu mtume sallallahu sallam amwangalia huyu sahaba aliko ni mtu ana short temper ana hasira za haraka kwa mtu mtume sana akampa wasia unaoambatana na mahitaji yake Mtume صلى الله عليه Muaz wallahi inni la uhibbu amusia asiwate baada ya kila swala Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika ni wasia unaoambatana na nani na Muadh kwa hivyo haya maswali ambayo yaulizwa ni muhimu sana mwanzo angalio anauliza na haja ya huyu anayeuliza si lazima jawabu ya swali hilo moja liwe moja kwa nani kwa wote lakini maajabu al-Khidri amwambia nabi Musa fala tasalni tena an shay'in kwa chochote lile chochote hapa hii nahi lihusuli akmali ahwali almutaallimi ma'a almuallimi لأن السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول بإكمال عمله فيضيق له نفسه wakati mwingine maswali hukatiza ziko darasa nyingine utaambiwa uliza maswali lakini mwisho wa darasa hutoruhusiwa kuuliza swali katikati ya yaweza kumkatiza yule mwalimu au ashughulika na kitu fulani vitu vingine ni practical kuna masomo mengine ni practical ukauliza katikati waweza kuathiri yale yanayofanyika kwa hivyo al-Khidri alimzuia Nabii Musa alayhi salam asimulize tena kwa chochote hata usudisa laka minhu dhikra hii hata ni harfu ya jari na ghaya mpaka usiulize si basi usiulize kabisa a ameweka time yeye atakayo yeye hata uhdisa laka minhu dhikra i uhdisa insha'uhu wa ibrazuhu wewe usiulize mimi mwenyewe nitakueleza na zikr huna dhikru lisani wa yani bayana lilali wa tawjihati wa kashfi lghawamidhi yeye ndiye ataanza kueleza kwa nini amfanya hivi sababu ya kutoboa lile jahazi sababu ya kumuua yule mtoto sababu ya kujenga ule ukuta kwa yale ambayo umefitamana yale ambayo wewe hukuyaelewa yale ambayo wewe huyajui mi mwenyewe nitakueleza lakini we usiniulize maana arada alkhidru an yatawalla huwa bayana a'malihi Al-Khidru alitaka ye mwenyewe asimamie yeye mwenyewe huyu mwalimu mkali usiulize nitakueleza mimi kwa hivyo hii elimu ya kiajabu yaliyofitamana ya mtu wa kiajabu anayeona mbele anayeangalia mambo kwa undani aliye na sura kamili ye mwenyewe kwa taimu au takawe yeye anayeona munasaba yeye ndiye ataieleza kwa hivyo nabii Musa alayhi salam asuhubiana na mtu wa kiajabu katika safari ya kiajabu safari iliyo na mambo ya kiajabu pamoja na yote azuiliwa asiulize aonalo asiulize nyamaza we angalia tu lakini kwa kwa lengo kuwa mwenyewe atamueleza al-Khidri baada mambo haya kutokea aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم البر